Shu taqvoning tarifi haqida ikkinchi tarifini tamomlagan edik. Uchinchi tarif va 4-5 tariflarni inshaalloh bugungi darsimizda o'rganamiz. <clears throat> Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zini muttaqin bandalariga bo'lgan qiyomatdagi mukofotlarni bayon qilgandan keyin allazina yaquluna robbana amanna faghfir lana zunubana va qina azabannar الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار shu sifatlarni muttaqillarga shu sifatlar bilan sifatlanganligini bayon qilinadi bu avvalgi tarixda ham bu misollar o'tgan bo'ldiyu lekin bu yerda mufassarroq suratda bayon qilinadi birinchi as-sobirin va sodiqin Alloh subhanahu va taolo o'zini muttaqin bandalarini sabr bandalar deyapti. Sabr bandalar birinchi o'zining islom yo'lidagi qilayotgan amaliga bo'lgan sabr va jasadiga shu yetgan ozorlarga sabr, moliga yetgan ozorlarga sabr. va ruhiy bir qiyinchiliklarga bo'lgan sabr. Xullas Alloh subhanahu va taolo bu sabrni iymonning asoslaridan qildi. Sabr iymonga nisbatan insonning jasadiga nisbatan bosh o'rnida turadi. Hech bir boshsiz insonni tasavvur qilib bo'lmagandek, sabrsiz ham iymonni tasavvur qilib bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadis muboraklarida shunday deyildi. sodiqin bu sidiq birinchi Alloh bilan Allohga nisbatan sodiq turishlik, Allohning buyrug'ini o'zi qilish va bayon qilish. Mana bu Allohga nisbatan sodiq turishlik, tildagi sodiqlik. Bu tildagi sobiqlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida "Vasidqu yahdi ilal birri va innal birra yahdi ilal janna." va innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallohi siddiqa. Shu mazmundagi uzun hadislarni aytdilar. Ya'ni sadoqat insonni ko'p yaxshilikka olib boradi. Bir arab istilohida ko'p yaxshilik ma'nosini o'z ichiga oladi. Ko'p yaxshilik insonni jannatga yo'llaydi. Kishi birdaniga ertaman tursa sodiq bo'lib qolmaydi. Kishi har bir muomalasida va tilida sodiq bo'lib boraveradi, hatto Alloh subhanahu va taoloning huzurida siddiq, haqiqiy bir rostgo'ylar safidan o'rin oladi. Mus'ab ibn Umayr va Hamzat Abdul Muttolib radhiyallohu anhuma Uhud jangida shahid bo'lishdilar. Hamzat Abdul Muttolib mana hammamizga ma'lum Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amakilari edi. Mus'ab ibn Umayr Makkaning hozirgi bir til bilan aytganimizda eng boyvachchalaridan edi. Iymon keltirishlikdan ilgari. Mus'ab ibn Umayr islomni qabul qilgan vaqtda hech kimga yedirmagan taomni yedirib turgan onasi va hech kimga kiydirmagan kiyimlarni kiydirib turgan onasi islomni qabul qilishlik bilan ozorni hammasini qila boshladi. U yaxshiliklarni berishlikdan tashqari. Mana bu Mus'ab ibn Umayr xullas umrlarini oxirlarida shunday Makkani boyvachchasi bo'lib yurgan yigit Uhud jangida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bayroqlarini ko'tarib turgan zot shu kishi edilar. Shu jangda shahid bo'ldilar. Dafn qilishlikda boshlarini o'ralganda oyoqlari ochilib qoldi. Ya'ni yangi bir kafanga emas birodarlar, o'zlarining ustidagi bir libos bilan kafanlanganlar. Oyoqlarini o'ralganda boshlari ochilib qoldi. Shunda izhir degan ko'katdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib keltirdilarda, shun bilan oyoqlarini o'rab qo'yildi. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا mo'minlarning ichida Alloh bilan ahdlashgan narsasida sodiq bo'lgan kishilar bor. Ba'zilari o'zini ulushini Allohning huzuriga kelib olishdi, ba'zilari kutib turibdi. Olganlari yu kutib turganlari zarracha ham ahdlarini o'zgartirishmadi oyat. Mana ko'p mufassirlarning fikrida mana shu Hamzat ibn Abdul Muttalib va Mus'ab ibn Umayr va shunga o'xshagan ashab-i kiromlar radhiyallohu anhum haqida nozil bo'lgan. Alloh bilan bo'lgan ahdda sodiq bo'lishlik mana sahobalarda ko'p topilgan. Alloh rasuliga iymon keltirib, shu iymonlarda qaytib shak shubhalanmagan va mollari jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilgan kishilarni Alloh taolo sodiqlar dedi. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasulihi thumma lam yartabu وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون va sodiqlarni Alloh taolo muttaqillar deb ham sifatladi. Ulaikallazina sadaqu va ulaika humul muttaqun. Demak, inson taqvo sifatiga Alloh bilan bo'lgan ahdi va sodiq bo'lmasdan turib, tilida va muomalalarda sodiq bo'lmasdan turib taqvo darajasiga yeta olmaydi. Wal qonitin. Qunut bu qalbdagi lazzat bilan Allohga itoat qilishlik. Nihoyat daraja itoat yuzaki yuzaki itoat qilish bor, va xudu bir lazzat rohat bilan Allohni buyrug'iga itoat qilish. Bu qonit deyiladi. Taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilar qunut sifatiga ega bo'lmasdan turib taqvo sifatiga ega bo'lisha olmaydi. Alloh tarafidan bo'lgan buyruqni havosi bilan qabul qilmasdan faqat lazzat bilan Allohning hukmiga bo'ysunishlik Bu taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilarning sifatlaridandir. Wal munfiqina. Alloh yo'lida infoq. Bu haqda biz avvalgi darslarimizda keng gapirganligimiz uchun qisqaroq so'z bilan kifoyalanyapmiz. Alloh yo'lida molini infoq qila olgan kishilargina taqvo sifatiga ega bo'lishlari mumkin. Ba'zi kishilar ilm o'qishlikka juda mustahkam, agar kechqurun bilan ibodat qilishlikka ham mustahkam joni bilan Allohni yo'lida jonini ayamaslikka ham tayyorlar bor, lekin moli bilan bo'lganda u maydonda topilmaydi. bil saharlarda istig'for aytuvchi deb Alloh taolo muttaqin kishilarni sifatladi. Hozir yana takror aytamiz, hamma sifatlarda ham ega bo'lishlik mumkin. Ba'zi kishilar molini ham infoq qiladi, lekin saharlarda istig'for aytishlik sifati unda topilmaydi. Bu sifatlar Alloh subhanahu va taolo bir qator o'rinda keltiryaptiki, inson shu sifatlarni hammasini komil o'zida mujassamlamaguncha taqvo sifatiga ega bo'lmaydi. ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول عز وجل من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له دنيا أصمان الله سبحانه وتعالى taolo har kechada har kechada tushadi kechaning qismi qolganda. Kim duo qiladi, ijobat qilaman deb. Kim istig'for aytadi, kechiraman gunohlarini deb. Agar bir hukumat rahbarlaridan bironta odam shu yerga kelar ekan desa, moli davlatdan biror bir arzimas narsa beradi desa, hamma odam shu yerda hozir bo'ladi. bir yilda bir bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo har kechada kim duo qiladi ijobat qilaman deyapti. Kim gunohlariga istig'for aytadi, kechiraman deyapti. Inson juda ko'p taraflardan hamma sohada o'zi g'afil, g'aflatda qoladi. U zarracha ham bilmaydi, to'plangan odamlarni tanimaydi. Alloh subhanahu va taolo uni taniydi, kimligini biladi, o'zi yaratgan, nasabi, qaysi turdagi odam hammasini biladi. Mana shunday biladigan zot har kuni kechaning 3-qismida uyquning shirin vaqtida Alloh subhanahu va taolo nido qiladi. Va innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Bu taklifotlar shar'iy taklifotlar juda og'ir, magar Allohning hukmiga bo'ysungan kishilarga bu yengildir. 4-ta'rif ba'zi sifatlar farq qilganligi uchun biz takror bo'lsa ham shunga qo'shib aytamiz. 4-sifat الذين ينفقون في السراء والضراء infoq mutlaq emas kenglik vaqtida ham, qiyinchilik vaqtida ham, moli davlat serob vaqtida ham, kamlik vaqtida ham Allohning yo'lida infoq qila oladigan kishilar. Wal kaziminal ghayz achchig'ini yutadigan kishilar. Hayotdagi aksar xatoni tekshirib qarasangiz, achchig'ini yutolmaslikdan kelib chiqadi. achchig'ini yutish bu payg'ambarlarning sifatlaridandir. Lekin achchig'ini yutishlik u qodir bo'lmasdan turib achchig'ini yutish emas. O'z olishlikka qodir. Har narsa qila olmaydi. Mana shu vaqtda achchig'ini yutishlikdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kishining tarixlarini agar o'rganilsa, hayotlarining hammasi mu'minlarga nisbatan, takror aytamiz, mu'minlarga nisbatan achchiqlarini nihoyatda yutuvchi kishi bo'lganlar. Bu misollar tarixda nihoyatda ko'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yuzlarini qonga bo'yashib shunchalik ozorlab berishgan vaqtlarda yuzlaridan qonni surtiyatib aytdilarki Allohumma ighfir qawmi fa innahum la ya'lamun. Xudoyo xalqimni kechirgin ular meni bilmasdan ozor berishyapti menga dedilar. Shunchalik achchiqlarni yutdilar. Anas roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga yurib ketayotgandim. Ustlarida Najroniy bir to'n bor edi. Ya'ni Najron viloyatidan bo'lgan bir to'n bor ediki, uni hoshiyasi g'aliz edi. Bir arabiy sahroyi bir arab ushladida tortib, hattoki men bo'yinlarda shu to'nlarining hoshiyasini qizartirib yuborgan izini ko'rdim. Shu darajada qattiq tortdi. Va Ya Muhammad murli min malillahi allazi indaka. Oldingizda turgan Allohning molidan menga bering dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qarab kuldilarda, keyin bunga bir marhamat qilinglar dedilar. Bunday misollar nihoyatda bir ko'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam afv qilish, achchig'ini yutish bu haqda matorimi axloq bu kishiga berilgan edi. Hatto boshqalarni ham yo'lladilarki, afv qilish bilan inson kam bo'lmasligiga. Qasamyod qilib aytdilarki, "Ma naqasat sadaqatun min malin va ma zadallohu 'abdan bi'afwin illa 'izzan va ma talaba'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Alloh." Sadaqat molni kamaytirmaydi dedilar. Qasamyod qilib aytdilar. Alloh taolo bandaga afv bilan faqat izzatni ziyoda qiladi. Bir kishi Alloh uchun tavozo qilsa, Alloh uni ko'taradi. Ya'ni o'zini Alloh uchun past tutsa, Alloh uni albatta ko'taradi. Deb 3 ta sifatni insonning kamolotiga sabab bo'lishligini bayon qildilar. Muttaqillarning yana bitta sifati vallohu yuhibbul muhsinin. Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi. Mana shu oyatning davomi. Muhsinlar kim? Birinchi Allohga bo'lgan ibodatlaridagi muhsin bo'lganlar. Ihson mana hammamizga ma'lumki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ralganda ihson Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishligingiz, agar Allohni ko'rib turgandek ibodat qila olmasangiz, Alloh meni ko'rib turibdi deb Allohga sig'inib yurallashligingiz ihson dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana hadislarda aytdilarki, "Innalloha ketebel ihsan ala kulli shay." her bir nesege ihson, yaxshilik qilishlikni Alloh kitabat qilib farz qildi. kateltum qataltum ahsinu kitle Agar jangda bo'lgan dinni dushmani din bilan dinni yo'qotishlik uchun jang qilayotgan, musulmonlarni yo'qotishlik uchun jang qilayotgan jangda ham, musulmon kishi jang de ham qatl qilishlikni va ehsonni kitobat qildi. Ya'ni quloq burnini kesish bu islomda yo'q deb birodarlar. Boshqa millatlar hammasi nima xorligini bo'lsa qiladi. Va idza zabahtum fa ahsinu zibha. Agar biror hayvonni so'ysanglar, so'yishni ham chiroyli qilinglar dedilar. Val yuhidda ahadukum shafratahu val yurih zabihatahu dedilar. Ya'ni o'zini so'yadigan asbobini o'tkir qilsin va so'yilayotgan hayvonniga rohatlantirsin, qiynamasin dedilar. Hatto ihson mana bu amallarda ham bo'lmoqligi kerak. Demak, inson muhsin bo'lishlik maqomiga o'zining har bir muomalasida inson bilan, hayvon bilan, hatto o'simliklar bilan bo'lgan daraxtlar bilanga nisbatan bo'lgan muomalasida ihson sifatini qilmasa, u taqvo maqomiga yeta olmaydi. Ihson hatto oldi sotdilarda rahimallohu rajulan samhan idza ba'a va idza ishtara va idza iqtaba. Alloh taoloni rahmati bo'lsin, keng muomaladagi kishiga sotganda ham, olganda ham va qarzini haqqini talab qilganda ham kim muomalada bo'lgan kishiga Allohning rahmati bo'lsin dedilar. Taqvo sifatining yana bitta sifatlaridan shuki kullu ibn adam xatta'un va khayrul xatta'in at-tawwabun. Odam alayhisolamning farzandi bo'lar ekan, u xatokordir. Ko'p xato qiladi. Bu xatoda davom etmaslik bu taqvo sifatidandir. Xatodan xoli bo'lishlik taqvo sifat emas, birodarlar. Xato degan narsa insonni farzandi bo'lar ekan, albatta bor. Mana bu xatoda davom etmaslik insonga bu taqvo sifatini olib keladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo maqtagan bandalarni xato qilmaydigan bandalar deb maqtagani yo'q. bilgan holatlarda xatolarida davom etmagan kishilar deb maqtadi. Bir xatoni davomiy suratda qilmagan kishilar bu ham taqvo sifatini o'ziga ega o'ziga mujassamlashtirayotgan kishilardandir. 6-chi taqvoni ta'rifi g'aybda Alloh subhanahu va taolodan qo'rqish va qiyomatdan qo'rqishlik qiyomat kunidagi ahvollarni esga olib, o'zida qo'rquv hosil bo'lishligi bu taqvo sifatidandir. Alloh subhanahu va taolo ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون deb muttaqinlarning sifatini g'aybda ya'ni hech kim ko'rmaydigan o'rinda Rabbilaridan qo'rqgan kishilar va qiyomatdan doim tashvishda bo'lib yashagan kishilar. Musulmon kishini qo'rquvi Alloh subhanahu va taolodan bo'lishligi kerak. Allohdan boshqadan musulmon kishi qo'rqmaydi. O'zining salim iymonida turgan vaqtda Allohdan boshqadan qo'rqmaydi. ammo salim iymonidan tashqarida turganda qo'rqishligi mumkin. Yana takror aytamizki, insondagi qo'rquv g'aybdagi qo'rqish bu g'arizadir. Agar inson bu g'arizasini to'g'ri yo'nalish bilan qondirmasa, u boshqa bir xato yo'nalishi bilan qondiradi. g'aybda hech kim ko'rmaydigan o'rinda Allohdan qo'rqmay yurgan kishilar ko'lankalardan ham qo'rqib yashayapti, birodarlar. Qandaydir o'ziga o'xshagan, balki o'zidan past bir razil odamlardan qo'rqib yashaydi. Bu qo'rqishdan qochib qutula olmaydi inson. Bu g'ariza insonda. G'aybda hech kim yo'g'ida Allohdan qo'rqish insonning harakat yo'nalishini to'g'ri yo'lga soladi. yo'nalishini to'g'ri yo'lga soladi. Agar shu shu qon shu g'arizasini to'g'ri yo'nalish bilan qondirmas ekan, u qandaydir bir hech narsalardan qo'rqib yuradi. Innallazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun va ajrun azim. Mana Rabbilaridan g'aybda qo'rqgan kishilarga gunohlarni mag'firat qilish va katta ajrlarni Alloh taolo va'da qilyapti. Alloh subhanahu va taoloning o'zidan g'aybda qo'rqishlik bu payg'ambarlarning bu eng imtiyozli sifatlaridan bo'lgan. Allazina yuballiguna risalatillah va yakhshawnahu va la yakhshawna ahadan illalloh. Va kafa billahi hasiba. Allohning risolatlarini yetkizadigan zotlar bu payg'ambarlar. Allohdan qo'rqishadi, Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqishmaydilar. ulamolar haqiqiy islom ulamolari Allohdan qo'rqadi. Innama yakhshalloha min ibadihil ulama. Allohdan haqiqiy qo'rqadigan kishilar ulamolardir. Agar olim bo'lib Allohdan qo'rqish hosil bo'lmasa, bilingki, u yuzaki olim ekan. Haqiqiy bir Allohdan qo'rqish Allohning bandalarining ichida ulamolarga nasib bo'lgan. Buni aksini olamiz, ulamolar agar ulamolikni da'vo qilgan kishi Allohdan qo'rqish sifati hosil bo'lmasa, bu odamda ilm bir yuzaki ilm ekan. Xo'p, hammamiz Allohdan qo'rqamiz deb da'vo qilishimiz mumkin. Qo'rqishga Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida bir mezon, o'lchov qildi. Bu o'lchov Allohning kitobida bayan qilingan. Estaizu billah. Allahu nezzele ahsanal hadis Kitaben muteşabihem mesani. Fekuşa'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu qulubuhum wa juluduhum ila zikrillah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله Mana bu oyatlar Alloh subhanahu va taolo eng go'zal bir xabarni tushirganligini bayon qilyapti. Bundan Rabbilardan qo'rqgan kishilarning terilari jimirlab ketadi. Qur'oni Karimni tilovati bo'lgan vaqtda bir ta'sir bo'ladi ularda. Keyin qalblari moyil bo'ladi Alloh tarafiga. Agar bu Qur'onni toqqa tushirganimizda u tog'ni Allohdan qo'rqqanligidan dars ketib yorilgan holatda ko'rasiz, ko'rardingiz deydi Alloh taolo. Qur'ondan, Qur'on tilovat qilgan vaqtda Qur'ondan bir ta'sirlanishlik va buning amal qilishlikka bo'lgan moyillik paydo bo'lishligi bu Allohdan qo'rqishlik belgilaridandir. min as-sa'ati مشفقون mana muttaqullarni sifatida qiyomatdan qo'rqishlik haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga bir xutba o'qidilar deydilar Anas roziyallohu anhu men bunaqa xutbani hech eshitganim yo'q edi deydilar aytdilarki shu so'zlarni ichida law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan va la bakaytum kaseeran فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين agar men bilgan narsani bilganinglarda dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam oz kulgan bo'lardinglar ko'p yig'lagan bo'lardinglar dedilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblari yuzlarini o'rash bekitib oldilarda ularda qattiq bir g'unna tovush bilan burnilardan ham tovush qo'shilib chiqqan holatda yig'ib bo'lgan holatda yig'lashdilar. Ashab ikromlar hammalari kechqurunda bakka edilar. Ko'p yig'lardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning namozda turganlarini ko'rdim dedilar Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu go'yoki bir qozonda sekin qaynayotgan tovush e, tovush ishlardan chiqib turgan holatda. Hammalari bakko edilar. Hammalari Qur'on tilovat qilganda ko'p yig'lardilar. La yalijun nara rajulun baka min khashyatillah hatta ya'uda laban fi dar. Allohdan qo'rqib yig'lagan kishi do'zaxga kirmaydi dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Wala yajtami'u gubarun fi sabilillahi va dukhanu jahannam. Alloh yo'lida yurgan holatida chiqqan to'zon bilan jahannamning tutuni jamlanmaydi dedilar. Agar kimiki Alloh yo'lida yurib qiynalgan bo'lsa, bir to'zondan kinoya shuki, bir yurganda qiynalib og'ir yo'llar, chang to'zonlarda Allohning yo'lida yurgan to'zon bilan jahannamda tutuni jamlanmaydi dedilar. Va 7 Alloh subhanahu va taolo o'zining soyasi bilan soyalantiradigan 7 toifani bittasini va rajulun zakaralloha xoliyan fasobat aynahu. Allohni xoli zikr qilib ko'zi yosh oqqan ko'p yig'lagan odamdan kinoya fasobat aynahu shu odam ham Allohni o'zini soyasida bo'ladi degan va'dani qildilar. Laysa shay'un ahabba ila Alloh ta'ala min qatratayn va asrayn. Qatratu dam'in min khashyatillah va qatratu damin yuharaku tuharaku fi sabilillah. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى Alloh subhanahu va taologa ikki qatra bilan ikkita izdan ko'ra suyumliroq narsa yo'q dedilar. Bittasi Allohdan qo'rqib yig'lab to'kilingan yosh. Ikkinchisi Alloh yo'lida to'kilingan qon, shahidni qoni. Allohning yo'lida yurgan iz iz ikkita izdan bittasi Allohning yo'lida yurib qiynalgan iz. va ikkinchisi Allohning farzini o'tayman deb turib bajarishlik yo'lida yurgan iz deyildi. 6-tarif muttaqillarning 6-tarifi Alloh subhanahu va taolo mana Sura az-Zariyatida muttaqillarning ko'p jannat, ya'ni ko'p jannat bog'larida chashmalar bo'yida Rabbilari tarafidan berilgan narsalarni ushlashib turgan holatda ekanliklarini bayon qilingandan keyin bularning bu mukofotga sazovor bo'lishlarining sabablari innahum kanu qabla zalika muhsinin. Ular hayotda muhsin bo'lishganlar. Muhsinni hammamizga mana ta'rifini aytib o'tdik. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Kechqurunlarda kam uxlashganlar. va bil asharihum Saharlarda istig'for aytishganlar. Va fi amwalihim haqqul lis-sa'ili val Mollarida so'rovchi muhtojlarga va so'ramagan mahrum muhtojlarga ma'lum bir haq bo'lgan deyapti. Ba'zi oyatlarda haqqul lis-sa'il, ba'zi oyatlarda haqqun ma'lumun lisail. Shuning uchun har bir kishi Alloh yo'lida o'zining molidan ma'lum bir ulush ajratgan bo'lib yashamoqligi kerak, birodarlar. O'zi bir savdo, hunar, boshqa narsa qiladigan bo'lsa, shu narsadan ma'lum bir ulush kimga soil so'rashlik darajasiga yetib qolgan muhtojga va hamda so'rashlikdan oriyat qilib yurgan, mahrum bo'lgan muhtojga ma'lum bir narsa ajratgan bo'lmoqligi kerak. bu yerda haqqun bu ham Allohning marhamati qandaydir bir haq bo'lsin qandaydir ozmi ko'pmi boshqa bo'lsa ham haqqun bir nomiga bir haq bo'lsin ba'zi oyatlar haqqun ma'lumun ma'lum bir muayyan bir haq bo'lmoqligi kerak mana bu muttaqillarning sifati rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kechqurunda kam uxlaganliklarini juda ham bir ta'riflari juda ko'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning agar kechqurundagi kam uyqulari haqida agar o'qiladigan bo'lsa, inson juda xijolat oladi. Huzayfa radhiyallohu anhu aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qidim bir kechada. suray Baqarani boshladilar. Endi ruku qilsalar kerak 100 oyatni o'qib deb kutib turdim. viloyatdan o'tib ketdilar. Men aytdimki, Sura Baqarani bir rakatga o'qir ekanlar endi dedim. Yana davom etib ketdilar. Shunda Sura Nisoni o'qidilar. Sura Nisoni tugatdilar. Sura Ali Imronni boshladilar. Buni tugatdilar. Nihoyatda shoshmasdan o'qidilar. Bir oyatdan o'tsalar tasbih aytib, tasbih oyati o'tsa tasbih ayting degan oyat o'tsa tasbih aytib o'tardilar biror bir so'ranglar so'rashlikka dalolat qiladigan oyatlar bo'lsa Allohdan rahmatini so'rab o'tardilar azob oyati o'tsa azobdan panoh istab <clears throat> o'tardilar keyin ruku qildilar subhan robbiyal azim dedilar xuddi tika turgancha muddatda rukuda turdilar Sami'allohu liman hamida Rabbana lakal hamd dedilar. Ruku muddatcha turgancha shu yerda turib qoldilar. Keyin sajda qildilar. Subhana robbiyal a'la dedilar. Sujudlari ham xuddi tika turganlaricha hisob dedilar. Mana bu Imom Muslim rivoyat qilganlar. Bu endi layldagi muttaqillarning komil sifati. lekin rasululloh sollallohu alayhi sallamning mo'jiza mana bu holat u kishining kunduzidagi jihodlarini to'smasdi mana bu holat muhtojlarga mollarni infoq qilishlik yo'lini to'smasdi mana bu holat butun dunyoni hammasiga maktub yo'llashlik holatini buzmasdi hamma holatda u kishini kechqurun ruhbon go'yoki hamma ashoblarni sifatida aytilganda kunduzi mujohid turson kechasida ruhbon muhtojlar hamma mollardan foydalangan mana shunday holatda topardik deb sifatlashadilar sahobalarni hatto bizga o'xshagan bir zaif yoyinki ochiqroq qilib aytganda dankasa bo'lgan kishilarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Abu Said radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar, "Iza ayqadha ar-rajulu ahlihi min al-layli fasallaya aw salla rak'atayn jami'an kutiba fi adh-dhakirina wadh zakirat Abu Dovud rivoyatlarda keltirilgan. Agar bir kishi o'zini oilasini o'yg'atsa, ikki rakat ikkovi namoz o'qisa, yoinki ikki rakatni jami'an jamoat bilan o'qisa alohida o'qisa yoki jamoat bilan o'qisa bir zokirlar va zokirotlar jumlasiga yoziladi ollohni zikr qilib yurgan kishilar va ayollar jumlasiga kira oladi shu bilan degan ekanlar abdulloh ibn masud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح subh bo'lguncha uxlab qolgan kishi haqqi kishini zikr qilindi. Go'yanki zikr qilindi degan narsa shunga dalolat qilyaptiki, mana shunday odam ham bir topilib qolsa mabodo qanaqa bo'ladi deb zikr qilindi. Bir kishi subh vaqtigacha uxlab qolgan kishi haqida zikr qilinganda rajulun bala shaytonu fi iznihi aw qala fi iznihi. Bu odammi dedilar? Ikkov qulog'iga ham shayton davul qilib qo'ygan yo bir qulog'iga davul qilib qo'ygan odam dedilar. agar biror bir odam qulog'iga davul qilib qo'yishligini bilsa shu kishi kechasi bilan uxlamaydi qo'ying qulog'iga emas biror libosiga davul qilib qo'yishligi mumkinligini bilgan odam uxlamaydi shayton rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki ikkov qulog'iga yo bir qulog'iga davul qilib qo'ygan shu odam subhi vaqtigacha birodarlar Subh vaqtigacha uxlab qolgan odam shunday odam dedi. Bu biz kayfiyatini bilmaymiz, birodarlar. Bu quloqni tozalashlik tabibning oldiga borib tozalash emas, birodarlar. Bu subhidan ilgari turish bu. Buni tozalaydigan mana tabib, mana bu tabib mana. Xuddi bir voqeiy holatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sifatladilarki, Yaqidu shaytonu ala qafiyati ra'si ahadikum sizlarning bittalaringizni boshlariga, bo'yniga shayton uxlagan vaqtda idza huwa nama salasa uqat. Uchta bog'lov bilan bog'lab qo'yadi. Uxlashlik bilan sizlarning dedilar sahobalarga aytdilar. Ala kulli uqdatin yadrib ala kulli uqdatin alayka laylun tawilun farqut. Har bir nimani tortib turadi. hali kecha uzoq uxla deydi. Turib o'ylanib Allohni zikr qilsa, bitta bog'lov yechiladi. Fain tawaddaa in halat uqdatu. Tahorat qilishlik bilan ikkinchi bog'lov yechiladi. Fain salla in halat uqdatu kulluha. Namoz o'qishligi bilan uchinchisi ham yechiladi. Fa asbaha nasitan tayyiban nafs. Juda nashoq bilan tabiat toza bo'lib o'rnidan turadi. va illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Bo'lmasam juda dangkasa chunki uchta bog'lov shaytonni bog'lovi. Bo'lim ham shaytonni bog'lovi. Qulog'ida haligi bavul shun bilan turadi. Tabiat kir bo'lib turadi albatta. Ana shundan keyin u har kuni shu ahvol birodarlar. Sura Furqon oyatlarida o'zini bandalarini mana ko'p sifatlagan, agarchi avvalda ko'p takror bo'lsa ham yerda ohista yurishadilar. Ya'ni xotiramagan holatda yurishadilar. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozga kelayotganingizda ham mana shuni aytib qo'yaylik, Xotiramanglar dedilar farzga kelayotganinglar va iza ataytumus salata fala ta'tuha antum tas'auna va atuha alaykum as sakinatu wal waqor namozga kelsanglar unaqa chopib xotiragan holatda kelmanglar orom bilan kelaveringlar. Fama adraktum minha fasallu va ma fatakum Topganinglarda o'tinglar. Fawt bo'lganini tamomiga yetkazinglar. Qancha nechinchi rakatga yetib kelsangiz ham shoshmasdan kelishlik sunnat bu ham birodarlar. Va idza xotabahumul jahiluna qalu salama. Johillar xitob qilsa, ular bilan jaholatlashib o'tirmaydi. salomat olinglar deb o'tib ketaveradi. Bu nodon kishilar bilan barobarlashishlik u u ham bir nodonlikni bir turi birodarlar. Bir donishmand kishi o'tib ketayotganlarda bir donishmand deb atalgan odamni yaqasidan bir johil ushlab tortib janjallashayotganligini ko'rgan ekanlar. Shunda odamlar bu bir donishmand kishi edi. shuni mana johil shu ahvolga solib shunday qilyapti deganlarda agar donishmand bo'lganda johil bilan o'zini holatini shunday holatga solib o'tirmasdi degan ekanlar alloh taolo johillar unga xitob qilib xitoblashaman desa xotabahum ya'ni xitoblashmoqchi bo'lsa qolu salama salomat bo'linglar deb ular bilan xitoblashib o'tirmaydi kechqurunda yotayotganlarida Rabbilari uchun yotishligini esdan chiqarishmaydilar. Ular sajda-yu qiyomni esdan chiqarishmaydilar. Vallazina yaquluna robbana slif anna azaba jahannam in azabaha kana gharama. Ular doim Alloh subhanahu va taoloning jahannam azobidan panoh istashib yashashadilar. Bu jahannam azobini kana g'aroma odamga nihoyatda bir lozim narsa bu ya'ni doim insonni quvib yuradigan narsa ekanligini bilishadilar insonni hayotda doim jahannam o'ti ushlashlikka harakat qiladi chunki har bir amal jahannamga olib boradigan amallar ro'barosida turadi jahannamning juda yomon qarorgoh yomon turar joy ekanligini yaxshi bilishadilar Vallazina iza anfaqu lam yusrifu va lam yaqturu. Infoq qilishganda haddan tashqari isrof qilishmaydilar. Va hamda ular va lam yaqturu baxillik ham qilishmaydilar. Va kana bayna zalika qawama. Vallazina la yad'una ma'allohi ilahan akhar. Allohga shirk keltirishmaydi Allohning bandalari. Va la yaqtuluna an-nafsa allati harramallohu illa bil haqq. Alloh qatl qilishlikni harom qilgan jasadni qatl qilishmaydilar. Ya'ni nohaq odam o'ldirishmaydi bular. Vala yaznun fohsha ishlarni qilishmaydi. Vaman yaf'al zalika yalqa asama. Agar shu ishlarni qilsa, un qattiq bir jinoyatga ro'baro bo'ladi. Unga qiyomat kuni azobni ziyoda qilinadi. U azobda xorlangan holatda abadiy bo'ladi. tavba qilib, iymon keltirib, amali solih qilganlar Alloh subhanahu va taolo bularning xatolarini yaxshilikka almashtiradi. Allohning bandalarining sifatlari vallazina la yashhaduna zura Ular zur kizib majlislariga hozir bo'lishmaydi. Bu zur nima degan savollarga bir necha ma'nolar berishgan. Biz shu o'rinda hozir aytib o'tishligimiz muvofiq deb bilaman. Zur bir necha ma'nolar aytilgan. Birinchi g'ino deyilgan. Musiqalar bor majlisda hozir bo'lishmaydi degan. Allohning bandalari shu. Pulga olib kelib ishlatadi emas birodarlar. Bor joyga hozir bo'lishmaydi. zur bo'lgan g'ino musiqa majlislarida bular hozir bo'lishmaydi u moli davlat olib kelib unga ta'zim qilib unga egilib umrida hayotida biror olimga egilmagan egilishlikni qilib ehtiromni hisobsiz suratda unga ko'rsatib bu kelin kuyovni uylanish to'ylarida axir bir ruxsat deyilganu degan narsani ruxsat degan so'zni shunchalik ehtirom bilan hayotida biror bir narsaga shuncha ehtimomni qilmaydi birodarlar biror hayotida tarzga shuncha ehtimom qilmagan biror bir ollohni do'stiga shu ehtiromni ko'rsatmagan ammo shu otarchiga ko'rsatgan xolos mo'min kishi taqvo sifatiga ega bo'lgan kishi zo'r majlislarda hozir bo'lmaydi. Ya'ni zo'r bu bittasi g'ino. Ikkinchisi shirk. Shirk bo'lgan majlislarda hozir bo'lmaydi. Unga moli davlat sarf qilib boradi, bormaydi emas. Shirk bo'lgan majlisda hozir bo'lmaydi. Allohning bandalari. Va o'yin kulgi bo'lgan majlislarda unga pul sarf qilib kirmaydi emas. Bu to'p o'yin va hokazo boshqa bir narsalarga pul sarf qilib katta pullar bilan kirib tomosha qilishlik emas bor bo'lib ro'parasidan chiqib qolgan holatda hozir bo'lmaydi taqvo sifat Allohni bandalari shunday bo'ladi ular hayotini jiddiy narsa ekanligini biladi kirib majlislariga hozir bo'lmaydi mushriklarni iydlari bularda hozir bo'lmaydi bular zo'r hammasi pahsh majlislarida hech ham hozir bo'lmaydi bular hammasi zo'r la zura. zo'r majlislarda hozir bo'lmaydigan kishilar Allohning bandalaridir ibn jarir tobariy aytgan ekanlarki aslu zur tahsinu shay va wasfuhu bi khilafi sifatihi hatta yukhayyala ila man yasma'uhu aw yarahu annahu khilafu ma huwa fihi والشرك قد يدخل في ذلك لأنه مسلم لأهله حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل ويدخل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه حتى يستحلي سامعه سماعه mana bu narsa birodarlar mana hozirgi aytilingan gap bunday botil bo'lgan narsalarga shirkmi g'inomi kizibmi boshqa bunaqa zur deb atalgan narsalarni hammasiga hozir bo'lmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan imom buxoriy va imom muslimni hadislarida muttafaqun alayh suratda abu bakr roziyallohu anhudan rivoyat qilinganki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ala kabair katta gunohlarning kattasini aytib beraymi dedilar Balasan 3 marta aytdilar. Aytib beraymi, aytib beraymi deb 3 marta aytdilar. Qullar bala ya Rasululloh aytib bering dedik. Qola ashirku billah. Birinchi Allohga shirk keltirish dedilar. Va huququl validayn, ota-onaga oq bo'lishlik dedilar. Va kana muttakian, shunda yon boshlab suyanib o'tirgan edilar gapirayotganlarda. Fajalasa birdan o'tirdilarda, faqala ala va qawluz zur, ala va shahadatuz zur, fama yukarriruha hatta kunna laytahu sakata. zur so'zi zur holatlarga hozir bo'lish mana zurni aytib o'tdik mana shu deb takrorlovlar takrorlovlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlariga mushtoq bo'lib doim gapirsalar to'xtamasalar deydigan sahobalar shu bas qilsalar bo'lardi deydigan darajada ko'paydilar biz mana shunday bilishimiz kerak shahodati zur bu gunohi kabiralarning kattasidan dedilar kim qalbida ma'siyatga rag'bati bo'lsa indamay qilsin gunohi o'ziga bo'lsin bunga targ'ib qilmasin birodarlar marru kirama. bo'lgan kishilarga rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, abu said radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar "Iza إذا أيقظ الرجل أهله من الليل aw أو rak'atayn jami'an kutiba fi في wa والذاكرات Abu Dovud rivoyatlarida keltirilgan. Agar bir kishi o'zini oilasini o'yg'atsa, ikki rakat ikkovi namoz o'qsa, yoki ikki rakatni jami'an jamoat bilan o'qsa, alohida o'qsa yoki jamoat bilan o'qsa, bir zokirlar va zokirotlar jumlasi yoziladi. Allohni zikr qilib yurgan kishilar va ayollar jumlasiga kira oladi shun bilan degan ekan. ergashligini oqibatini ko'rdingmi? Endi seni yoningda Muhammad bo'lishligini xohlayapsanmi deganlarda shunda dodda borgan ekanlar. Muhammad alayhisalomning oyoqlariga tikan kirgandan meni jon taslim qilganligim afzal degan ekanlar. Shunaqa muhabbat qilishganlar mana. Bizning endi ba'zi bir oddiy sunnatlarda ham ergasha olmasak bu, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatni da'vo qilmasak ham bo'laveradi birodarlar. Sallallohu taala ala khayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alloh subhanahu va taolo bugungi darsimizdagi sunnatni mahkam ushlashlikka Alloh hammamizga ham tavfiq bersin. Sallallohu taala ala khayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. Bu ozon aytishlikni xufton namoziga ozon aytilayotganda hech shoshilmasanglar bo'laveradi. Asli bu o'zi biz shu xufton namozini avvalgi vaqtida ozon aytishligimiz sababi bu odamlarning zaiflarni hisobiga olib turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilganlar agar aytganlarki laula an ashukka ala ummati la amartuhum bis va ta'khir al-isha ila sulfil layl shu mazmunni kama qala rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar ummatimga qiyinlik bo'lib qolmaganda ularni misvaqqa berardim dedilar va xufton namozini kechaning 3 dan 1 ga borib o'qishligini buyurgan bo'lardim degan ekanlar. Shuning uchun xufton namozining vaqti kelishligi bilan azon aytilishlikka boshqa masalan shoshilinmasa bo'laveradi demoqchiman. Balki yana ham afzal bo'lishligi mumkin. Lekin shom vaqtiga albatta azon aytiladi.